ակտիվությունը համատեղելն է։ Արցախ բոլորովին վերջերս մուտք է գործել Zoom ապարատեսակը, որի գլխավոր նպատակը հենց դա է։ Մարզիչ Լարիսա Ենգեբարյանի հետ զրույցն ենք ներկայացնում ձեզ։ Այս ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր տաղավարում եւ քանի որ Zumba բարատեսակ նորություն է Արցախում հատկապես, ցանկալի է որ հնարավոր լինս մանրամասնենք այդ տարի յուրահատկությունների մասին խոսենք Արցախում նման խումբ բացելու գաղափարը ինչպես ծնվեց, Զումբա պարային ոճը ստեղծվել է 90-ական թվականներին Կոլումբիայում Պարուսից Ալբերտո Պերեսի կողմից, այնուհետև այնլայն տարածում է ստացել ամբողջ աշխարհով մեկ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, վերջերս արդեն Հայաստանում, իսկ այժմ Արցախում, ավելի կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում։ Եվ ինչպես սկսվեց ձեր ծանոթությունը, այսպես ասեմ, Zoom ապարատեսակի հետ, սովորել եք երևի ինչ որտեղ։ Այո, իհարկե ես սովորել եմ Երևան քաղաքում, անկեղծ ասած ամենասկզբից հաճախել եմ ուղակի խմբակային մարզումների եւ այդպես հետաքրքրություն առաջացել իմ մոտ։ Դրանից հետո ես որոշեցի իմ վրա աշխատել անհատական եւ արդեն կայանալ որպես մարզիչ եւ իմ մեծ ցանկությունը եղել է այն, որ մեր երկրում եւս զարգացնենք այս սպարային ոճը։ Ակտ ակտիվ, բարատեսակ են, նպաստում են հարելուն, լավ տրամադրությանը, ինչպես հասկացա։ Այո։ Արցախում արդեն որոշակիորեն երևի թե տեղեկացված են։ Այո, իհարկե, արդեն առաջին խումբի կարելի ասել հավաքված է եւ մարզումները շտով կսկսվեն։ Ավելացնեմ նաեւ, որ այս պարային ոճը հիմնված է լատինական պարերի վրա, օրինակ սալսա, չաչաչա, բաչատա, ինչ որտեղ եւ այլն։ Երևի բնույթով ակտիվ մարդ եք եւ դրա համար բարերի լեզվի ակտիվ տեսակներն են ձեզ հետաքրքրում, բար առհասարակ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, ինչ է փոխում մարդու կյանքում մտածելակերպի մեջ, կենսակերպի լավատեսության։ Իհարկե այն մարդիկ, ովքեր սիրում են պարան, այս ոճը հենց նրանց համար է, որովհետև եւ հոգեպես կարելի ասել ինչ որտեղ հանգստանում են, իհարկե իրենց տրամադրություններն էլ է բարձրանում։ Ֆիզիկական ու հոգեկան ակտիվությունը, այսպես ասած, այո, ֆիզիկական եւ հոգեկան ակտիվություն են նպաստում է լավ տրամադրությանը, եւ անհնար է այդ ռիթմիկ բարերի ներքո լավ տրամադրություն չունենալ։ Այո, իհարկե, եւ դու քեզնից անկախ հաճախ անգամ եթե այդքանով էլ չես ընկալում այդ շարժումները, սկսում ես սպառել եւ շատ օգտակար է ամեն ինչի համար։ Հենց առաջինը նպաստում է ճարպերի այրմանը, իհարկե նաեւ ազատվում ենք աղերի կուտակումներից, ինքնազգացողությունն է բարձրանում, դրամատրությունը։ Այսինքն ընկալվում է որպես առողջ ապրելակերպի մի մաս, ոչ արվեստ, թե երկուսը միասին։ Ոչ, որպես առողջ ապրելակերպի տեսակ, այն արվեստ իհարկե չեն կարող համարել, որովհետեւ այն բարերը, որոնք համարվում ասում են արվեստ, զումբան ուղակի դրանց համադրումն է։ Եվ ուղակի ֆիթնես բարային ոչ, այսպես կասեի։ Ցանկացողները հաճախել խումբայ, ասում են խումբը գրեթե հավաքված է։ Ինչ տարիքի մարդիկ են, ինչ նախասիրությունների, թե պարզապես նիհարել ցանկացող։ Հիմնականում ցանկանում են նիհարել, իհարկե մեծերի խումբ է հավաքվել։ Ճիշտ է, զումբան ընդհանրապես բաժանվում է մի քանի խմբերի, կա հատուկ փոքրիկների համար, կա ջրային եւ այլն։ Հիմա մեր խմբում կոնկրետ, որ առաջին խումբը կայացել է, հիմնականում մեծեր են եւ կոնկրետ նիհարելու համար են ցանկանում հաճախել։ Արցախում կարծում եք արդիական կլինի բարի այդ տեսակը կամ ընդհանրապես ընդհանրապես այդ խումբը։ Ինձ թվում է, այո, նորից նշենք, որ դա նորություն է Արցախում, ցանկացողները շատ-շատ են, իմ սպասելիքները եւս ինձ թվում է, որ արդեն կան, նրանք էլ տեսնեն, պարապենք միասին, ամեն ինչ լավ կլինի եւ արդեն գնալով խումբը կմեծանա։ Դուք ինքներդ հենց սկզբից զումբայով եք պարապել, թե այլ բարերի տեսակներ եք ուսումնասիրել։ Դեռևս 12 տարեկանից ես հաջախում էի ուղակի թեթև ատլետիկայի, իմ հայրիկ մեկը նշանավոր մարզիչ է։ Ճիշտն ասած զբաղվեցի մի քանի սպորտի տեսակներով։ Հաճախել եմ նաև յոգայի եւ այլ բարերի խմբերի, ուշու եմ գնացել եւ այլն, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ զումբային, իմ մեջ դեռևս 1 տարուց ավել է, որ այդ ցանկությունը առաջացել է, որպեսզի ես կայանամ որպես մարզիչ։ Այսինքն որոշակի ճանապարհ ու ոչ կարճ ճանապարհ անցել եք, որպեսզի հասկանաք, որ ձերը հենց դա է։ Այո։ Եվ արդեն երիտասարդ տարիքում բավականին մարզիչ կարող եք նել, դուք այդ ինքնավստահությունը, այսպես ասեմ, ունեք։ Այո, իհարկե արդեն ունեմ, քանի որ ինչպես նշեցիք, ես շատ երկար ճանապարհ եմ անցել, միջև կողմնորոշվեցի, ինչ եմ ցանկանում անել եւ որ ոչն է իրոք ինձ համար։ Կարելի է զումբան անվանել սպորտի եւ արվեստի համադրություն։ Այո, իհարկե, քանի որ հիմքը այդ արվեստն է, այդ բարերի ոճերը, որոնք ապարում են արտ երկրներում, օրինակ ինչպես նշեցինք հենց լատինոն, սալսան, դրա ճյուղերից մեկն է, որ որպես արվեստ է ինքը, իսկ զումբան քանի որ համադրությունն է, ապա կարող ենք անվանել ավելի շատ սպորտային։ <laughs> Այո, սպորտային ավելի շատ միևնույնն է։ Մոտորերը կսկսեն պարապմունքները արդեն եւ կարծում եմ արդյունքներ կլինեն եւ արդյունքների մասին խոսելու առիթ նույնպես կլինի եւ մի փոքր մանրամասնենք նաեւ պարապմունքները որտեղ ինչ ժամերի եւ ինչ պայմաններով են անցկացվելու պարապմունքները կանցկացվեն թատրոնի շենքում Disney մանկական սրճարանի հարևանությամբ, ովքեր որ ծանոթ չեն, շաբաթական 3 օր, երեկոյան 7-ից 8-ը, մարզումների հետ նաև կտրվի առողջ սննդի խորհրդատվություն, դա է իմ կողմից, քանի որ ես եւս ուսումնասիրել եմ առողջ սննդի, այո, Եվ որ เป զի արդյունքներ լինեն, այսինքն առողջ նիհարեն։ Այո, եւ իհարկե խմբի անդամները պետք է հետևեն իմ ցուցումներին, որ เป զի արդյունքը լիարժեք լինի եւ ճիշտ։ Իհարկե շատ եմ կարդացել եւ շատ մարզիչներից, ընդհանրապես սպորտից մոտ մարդկանցից եմ լսել, որ ֆիզիկական ակտիվությունը առանց առողջ ապրելակերպի, սննդակարգի, այսինքն այնքան արդյունքներ չի տա, ինչքան որ այդ երկուսի համադրությունը, որովհետեւ գնալ մարզվել, չարչար կիրառվել, իսկ parzevor նիհարելու համար, ընդհանրապես հա, մարզավիճակում լինելու համար առանց չարչարվելու չի ստացվում եւ ուտել ոչ առողջ սնունդ, փաստորեն աշխատանքը ջուրն է։ Այո, քանի որ մարզչի ծառայությունը ընդամենը 40%-ն է աշխատանքից 60%-ը արդեն պետք է առողջ սննդակարգ, առողջ ապրելակերպ վարել եւ իհարկե հետևել սննդակարգին։ Եվ մոտիվացնել է պետք երևի խմբի անդամներին, որովհետեւ որոշել լինի հարել, դա կարևոր որոշում է եւ դժվար կան տարբեր խնդիրներ, մեկի մոտ է հեշտ է ստացվում, մյուսի մոտ դժվար, որ เป զի կես ճանապարհին չկանգնեն։ Ինչ եք անում մոտիվացնելու համար, ինչ եք պատրաստվում անել։ Ինչպես կարելի է մարդուն մոտիվացնել իր կյանքը փոխելու։ Ճիշտն ասած, սկզբնականում ինձ թվում է նրանք իրենց արդյունքներից ուղղակի պետք է մոտիվացվեն, որովհետև երբ որ արդեն մի շփաթ հաճախեն, զգալիորեն տարբերություն կլինի եւ կարծում եմ, որ հենց դա նրանց ուժ կտա շարունակելու։ Հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ շնորհակալություն։ Ձեր սկսած ոչ այնքան հեշտ գործում եւ կարծում եմ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ գիտես ինչ անեմ Ես այնպես սիրել եմ քո հոգին Գերել ես հայացքով Քո համեզ ու կապել Քո սիրով Շարակում լացել եմ կես համար Դու նորից եկել է Կես սիրեմ, կես սիրեմ, կես սիրեմ ինչ անել Աչկերս դեր բաց են ուսում սիրես դու խենտես խենտ աղջիկ մի լուսես ես էլ քեզ խենտի պես եմ սիրել բայց քեզնից երբեք ծեր չեմ տեսել said եթերում օրվա օգոստոսի 10-ի թողարկմամբ։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ամառային ամիսներին Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանում տեղի են ունենում տարբեր մշակութային միջոցառումներ։ Վերջին տարիներին շրջանին մի շարք տեսարժան վայրեր, ինչպիսիք են Դադիվանք վանական համալիրը, բնական տաք գեյզերները, հայտնի եւ հաճախ այցելվող վայրեր են սոսաշրջիկների կողմից։ Սոսաշրջիկներից բացի շրջանեն այցելում նաեւ տարբեր մշակութային խմբեր։ Օրերս Շահումյանի շրջանում էր Արմենիա հերոստանգերության Պան Արմենիա մեդիա դպրոցի անձնակազմը։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմում, մշակույթի գծով առաջին կարգի մասնագետ Ամալիա Պողոսյանը հյուրերը քարվաճառում էին համերգային ծրագրով։ Արցախ ջան նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցավ երիտասարդական հավաք, ուրախ համերգային ծրագրի վերջում երեխաների համար կազմակերպեց խաղ մրցույթ, նրան հանձնվեցին տարբեր նվերներ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով առաջիկա մշակութային իրադարձություններից, Ամալիա Պողոսյանը նշեց, որ առաջիկա օրերին օգոստոսի 12-ից 15-ը շրջանի 5 երիտասարդներ կմասնակցեն Արցախի երիտֆորում ամենամյա միջոցառմանը։ Իսկ օգոստոսի 13-ին նախատեսվում է Դադիվանքում մեծ շուկով նշել զուրպ Աստվածածնի վերակողման տոնը, որին կհաջորդի խաղողի օրհնության պեսը։ Միջոցառման ընթացքում կլինեն նաև ազգային պարեր, գեղարվեստական համարներ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրը շրջանում կհյուրընկալվեն Երևանի Խանաքեռ Զեյթուն համայնքի ներկայացուցիչները համերգային ծրագրով։ Միջոցառումը տեղի կունենա Շաումյանի շրջանի եւ Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի միջև գործող համագործակցության շրջանակներում տեղեկացրին շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնից։ Տեղեկացնենք, որ ամառային ամիսների ընթացքում շրջանի դպրոցականները մասնակցում են նաև տարբեր ճամբարների։ Շարմանի շրջանում արդեն տևական ժամանակ է ընթացքի մեջ է բնակելի տների սեփականաշնորհման գործընթացը։ Ինչպես մեծ հետ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, շրջանի բնակելի տների վերաբերյալ փաստաթղթերը գրանցելու կարգի բերելու գործընթացն ավարտվել է 2016 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Դրանից հետո արդեն սկսել են Արցախի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացնել այն բնակիչների բնակարանների սեփականաշնորհման դիմումները, ովքեր շրջանում ապրել են 10 եւ ավելի տարի։ Առ այսօր բնակարանի սեփական աշխարհման վկայական է ստացել 15 ընտանիք, որոնց հիմնական մասը Խարվաճար համայնքի բնակիչներ են։ Տեղեկացրեց մեր զրուցակիցն ու ընդգծեց, որ սեփական աշխարհման վկայական ստացած բնակիչներն ընտրվել են Արցախի հանրապետության կառավարության համապատասխան բաժինների կողմից բնակելի տների սեփական աշխորման գործընթացի հիմնական խնդիրը հողատարածքների սեփական աշխորման հարցն է ի սկզբանե ըստ Արցախի հանրապետության օրենքի վերաբնակիչները կարող են ստանալ արվելագույնը 2000 քառակուսի մետր տարած տնամերձ հողակտոր։ Տարբեր տարիներին վերաբնակեցված ընտանիքներ սակայն չափագրել եւ օգտագործում են 2000 քառակուսի մետրի գերազանցող տարածքներ։ Կան ընտանիքներ, որ զբաղեցնում են 2-ից 3 բնակելի տան հողատարածք, եւ այսօր մենք կանգնած ենք խնդրի առաջ կամ օտարել այս հողատարածքները այսպիսով բնակիչներին զրկելով եկամտի որոշակի աղբյուրից կամ էլ այդ հողատարածքը թողնել բնակչին, սակայն այսպիսով խոչընդոտել մեր շրջանի հետագա աճին, քանի որ լեռնային ռելիեֆի պատճառով բնակելի տներ կառուցելու հարմար հողատարածքները մեր շրջանում քիչ սահմանափակ են։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը հույս ունի, որ այս հարցն առաջիկայում եւ բնակիչներին եւ կառավարությանը բավարարող լուծում կստանա։ Քանի որ շրջանում շարունակում է վերաբնակեցման գործընթացը, ապա շրջվարչակազմի ղեկավարը չի կարող նշել սեփականաշնորհման գործընթացի ավարտի ժամկետները։ Սա շարունակական գործընթաց է, մենք կառավարությանը կներկայացնենք Շահումյանի շրջանում 10 եւ ավելի տարի բնակված բոլոր ընտանիքների բնակելի տների սեփական աշնորհման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը, ընդգծեց մեր զրուցակիցը հավելելով, որ օրենքի համապատասխան բոլոր բնակելի տները կսեփական աշնորհվեն։ Տեղեկացնենք, որ Շանլանի շրջանի վերաբնակեցման առաջին տարիներից վերաբնակիչները պետության կողմից ստացել են բնակելի տներ 10 տարի այնտեղ մշտապես բնակվելուց հետո տները սեփականաշնորելու պայմանով։ Հիշեցնենք հերախոսագծում Շաումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ ստացելա Նայում եմ հոգնած լուրստերներին Որոնք ինձ թաղցով խնդրում են կարծես Որ չնվագեն էլ նույն մերդի Սակայն ես ինքս մի ստեղն եմ կյանքի Ու ինձ էլ կարծես ինչպես հորին է ուրախ մեղրի եթե իմ հոգում թախիցն է տիրում սակայն ես ինքս մի ստեղն եմ կյանքի մաստիկա նրա կամքի կամակո ինչպես նվագե ուրախ մեղրի եթե իմ հոգու նախից նտիրում Որցում եմ որ սա ոթում վերստի սիրուցան ճախրա երամը երկիս Որցում եմ գտնել ուրախ երանգներ իմ շիթերի մեջ արյունով վերքից ես իմ արջը ուծումն է իջնում ճերմակ մազերից մատներիս հոգնած կաթում է ահա դեմքիս խազերից մինուրդ մեղրի սակայն ես ինքս մի Արցախից դեպիրում, սակայն ես քեզ միստերն եմ կյանքի։ Ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նվագում։ Ինչպես հորին է ուրախ նեղեդի, եթե իմ հոգում թախից դեպիրում, Լուրերն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ երեխան չի լսում։ Նույնիսկ ամենահամբերատար ծնողները երբեմն հունից դուրս են գալիս միայն այն հանգամանքից, որ երեխան իրենց չի լսում։ Սակայն ծնողները մոռանում են, որ երեխաներն իրենց իրականության մեջ են ապրում եւ իրենց ձևով են տեսնում աշխարհը։ Եվ այս ամենը պետք է հաշվի առնել, եթե դուք ուզում եք երեխայի հետ լավ կապ հաստատել։ Ծնողին երբեմն թվում է, թե իր ասածները երեխայի համար դատարկ խոսքեր են եւ նրա վրա ոչինչ չի ազդում։ Փորձեք նայել իրավիճակին երեխայի տեսանկյունից։ Երեխային պետք է հարգել։ Դա նշանակում է, որ պետք է նրան թույլ տալ զգալ, մտածել, աշխարհն ընկալել յուրովի։ Թվում է ոչ մի դժվար բան, բայց ծնողի համար դժվար է հասկանալ, որ երեխան մտածում է ոչ այնպես, ինչպես մենք։ Հենց այստեղ շատ ծնողներ սկսում են սպառնալիքների լեզվով խոսել, ուշ կիրառել եւ հրահանգներ հրամաներ տալ։ Երեխայի եւ մեր իրականությունների միջև կամուրջ հաստատելու լավագույն տարբերակը երեխայի հանդեպ կարեկցանքի դրսևորումն է։ Դա նշանակում է, որ մենք ցույց ենք տալիս, որ հարգում ենք երեխային եւ նրա աշխարհընկալումը, որ մենք իսկապես լսում եւ հասկանում ենք նրան եւ նրա տեսակետը։ Էմպաթիան կամ ապրումակցումը նշանակում է, որ մենք մտովի վերապրում ենք այն էմոցիոնալ վիճակը, որում գտնվում է դիմացինը։ Հաճախ ծնողները չեն էլ գիտակցում, որ անհարգալից են վերաբերվում երեխայի աշխարհընկալմանը, ոչ դիտավորյալ, սակայն իրենց վեր դասելով նրանից։ Պատկերացրեք, որ առաջին դասարանցի երեխան չի կարողանում լուծել մաթեմատիկական խնդիրը եւ դրանից նեղ սրտած որոշում է, որ չի կարողանա լուծել այն։ Նման դեպքերում ծնողները պետք է փորձեն երեխային տարհամոզել, ասելով, որ նա ամեն ինչ կարող է։ Երբ երեխան ավելի է համառում եւ պնդում է, թե ինքը չի կարող, դրանով նա ցույց է տալիս, որ իրեն չեն հասկանում։ Տվյալ պահին ճիշտ կլինի նաեւ ոչ թե նախատել, այլ քնքշանք ցուցաբերել նրա նկատմամբ Սիրելիս, ես տեսնում եմ, որ քեզ մոտ չի ստացվում։ Քեզ համար դժվար է գտնել այդ խնդրի լուծումը։ Արի քեզ գրկեմ։ Ասա տեսնեմ, որտեղ ես դժվարանում։ Միգուցե միասին կարողանանք գտնել լուծումը։ Ծնողները պետք է կարողանան ճիշտ հասկանալ երեխայի զգացմունքները եւ ապրումակցեն։ Երբ ծնողը անհամաձայնություն է ցուցաբերում, դա պետք է այնպես անի, որ երեխան չարժե զրկվի, նրա ինքնասիրությունը չոտնահարվի։ Հարգելի ծնողներ, մի արտահայտեք ձեր տեսակետը որպես անվիճելի ճշմարտություն։ Երեխան ասում է. «Այս այգում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Ես չեմ հավանում»։ Առաջին տարբերակը. Շատ լավ այգի է, մյուս այգիներից ոչինչով վատը չէ։ Երկրորդ տարբերակը. Հասկանում եմ, որ քեզ դուր չի գալիս, իսկ ինձ ընդհակառակը շատ է դուր գալիս։ Կարծում եմ, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում երևույթները։ Նույն կերպ էլ կարող եք արձագանքել այն ժամանակ, երբ երեխան տխուր է եւ լալիս է։ Փոխանակ սաստելու եւ դիտողություններ անելու կարող եք ցույց տալ, որ հասկանում եք նրա տխրությունը եւ թույլ տվեք, որ նա տխրի, արտահայտի իր էմոցիաները, հետո նոր փորձեք համոզել։ Երբ լորեն հոգուց այնները աղմուկով օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր կենսադիզելային վարելիքի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Արնե Տիսելյուսը, շվեդ կենսաքիմիկոս Նոբելի մրցանակակիր, Ժորժի Ամադուն, բրազիլացի գրող, Վոլֆգանգ Պաուլը, գերմանացի ֆիզիկոս Նոբելի մրցանակակիր, Երվանդ Մանարյանը, հայ սիրված դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, Ալբերտ Արիստակեսյանը, հայ գրականագետ, Օլեգ Ստրիժենովը, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան, Անատոլի Սոբչակը, Ռուսաստանի պետական եւ քաղաքական ականավոր գործիչ Կսենիա Սոբչակի հայրը, Ալեքսանդր Ադաբաշյանը, ռուսաստանցի դեր դերասան, նկարիչ, սցենարիստ, Արա Նազարեթյանը, հայ արձակագիր, Անտոնիո Բանդերասը, հոլիվուդյան իսպանացի կինոդերասան, Արամ Գաբրելյանովը, ռուսաստանցի հայտնի մեդիա մենեջեր, News Media ընկերության գլխավոր տնօրեն։ Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։